الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهله الطاهرين وعلى آله الكرام وعلى أصحابه الذين لازموهم ولازمة ظل لصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم كن رائد في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لسماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفقة في رماد أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء يقول سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ويقول أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى أن رحمنا ماني زي سيزونا إدادي تكذفكيشك وكفنزكيتم تمام محمد صلى الله عليه وسلم al kiram tukiwa katika mwezi wa Safar kuna mengi katika matukio ambayo katika historia yametuka katika mwezi huu historia na tarehe ya Kiislamu yako mengi sana lakini katika hayo ni jaribio la kutaka kuuawa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na baadhi ya matukio kadhaa baadhi ya vita baadhi ya vifo ah, vya watu wakubwa katika tarehe ya Kiislamu ikiwemo mtoto wa Abubakar Siddiq Muhammad ibn Abubakar lakini pia alikufa binti ya Hussein Ruqayya ah, na wengineo sisi waislamu tuna mengi ya kuzungumza katika hutuba lakini hutuba ni fupi lakini kwa hutuba yetu ya leo tutazungumza maradhi ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ambaye ameanza katika safar 15 mpaka kuingia katika Rabiul Awwal tarehe mbili akawa amefariki kipenzi cha Allah mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwata alkiram mtume huyu ana hadhi kubwa sana hali ambayo sio kwamba tumeijua sisi tu tuliobahatika kuwa ndani ya zama zake kama wafuasi wake bali hadhi hiyo imeanza toka kwa waliomtangulia katika mitume bora kabisa na ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala wamtangaze mtume wamnusuru hata kabla ya ujaji wake ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari kwenye Qur'an al-Majid akisema wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma kumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala alipochukua ahadi kwa manabii pindi alipowapa kitabu na hikima kisha katika kitabu na hekima alichowapa akata akawataka watambue ujaji wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kisha takujilieni mtume baada yenu nyinyi kuondoka atakayekuja kusadikisha yale mliokuwa nayo habari hii wanapewa nabii walipewa katika namna gani kwa staili gani anajua Allah azza wa jali lakini ujumbe aliwafikishia manabii na akitaka wachukue ahadi ahadi gani kwa huyu mtume atakayekuja baada ya wao na atakuja kusadikisha yale yaliyopita kabla yao kwanza la tu'minun nabihi mnapaswa mumwamini wala tansurunnahu na mnapaswa mnusuru kwamba atakuja jukumu lenu nyinyi manabii ni kumwamini na kumnusuru wanamuamini wao na nyuma zao na kaumu zao wanapewa habari ya ujaji wa mtume wa mwisho atakayekuja kusadikisha yale ambayo yamepita kabla yao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ni ubora ulioje wa kiumbe huyu kwa tunapozungumza ni kiumbe bora tunamaanisha ubora wake si kwa hawa watu bilioni moja na milioni mia saba wanaomwamini na hao wengine wasomwamini lakini wanajua uwepo wake umeanza huko nyuma kwa manabii wote walipewa habari na wakachukua kiapo kwamba watamwamini mtume wa Allah na watamnusuru wanamnusuru vipi aliyakuwa wao atakuja baada ya wao manake wanatangaza habari zake na wanaeleza yatakayokuja baada yake kwa umma wao kwa pamoja na kwa mimi nimekuja basi kuna mtume mwingine atakayekuja na atakuja atakuwa na haya na haya na haya na haya na haya walitoa habari zake kabla hajaja hawa ni manabii tena lilikuwa ni zoezi la kuchukua kiapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala aqraltum wa akhadtum ala dhalikum isri mmekubali na mmelichukua kwa uzito wake jambo hilo kalu aqralna tumekubali ahadi hii tunawekeana tumekubali na tumechukua kwa uzito wake qala fashhadu Allah akasema basi shuhudieni wa ana maakum minashahidin na mimi niko pamoja na nyinyi miongoni mwa wenye kushuhudia huyu ndiyo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam sasa alianza kuumwa katika safar 15 na akafariki katika Rabiul Awwal 12 ambaye imesadifu siku aliozaliwa kwake ambayo sisi mara nyingi tunaikumbuka siku ya kuzaliwa lakini hatukumbuki siku ya kufa kwake huyu ndio Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Amin lakini pia kuna habari ya kwamba mtume huyu alikufa kwa sumu A, ah, mpaka baadhi ya watu wakasema ah, mata shahidan alikufa ni shahidi lina ukweli gani hili hatukatai kwamba mtume anaweza akafa mtume katika mitume wapo waliokufa Zakaria aliuawa Yahya akauawa na wengine katika mitume wa Banu Israili waliuawa na watu wa kaumu zao sasa tunakuja kwa habari ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ambao baadhi ya wanazuoni wamesema mengi juu ya hili paka akasema mata shahidan kafa shahid je ni kweli mtume alikufa shahid iko riwaya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatiliwa sumu katika chakula imethibiti katika sahihain kutoka kwa Anas ibn Malik anna mraa yahudia atat rasul sallallahu alaihi wasallam masmuma fa akala minha فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أرد لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذاك قالوا ألا نقتلها قال لا qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama moja katika riwaya ni hii ya kwamba mwanamke wa Kiyahudi akaitwa Zainab al-Harith binti al-Harith kama zilivyokuja katika riwaya alipika mbu, alipika mbuzi kisha akamtia sumu uko katika maeneo waliokuwa ishi maana Mayahudi ndani ya ardhi ya Madina walikuwa na maeneo yao wamejitenga Banu Quraiza bainu watu wa Khaybar mayahudi wa Khaybar wa Khaybar na hao kanuka bani Quraiza mayahudi wa Khaybar wote hawa atilia bali kainuka walikuwa sawa mayahudi naam walikuwa mayahudi wote walikuwa na maeneo yao wanaka sasa alipotembelea maeneo ya Khaybar akaja huyu mwanamke na mbuzi amemtia sumu na akaletewa mtume Muhammad sallama kama inavyosema riwaya hii kwamba alikula sehemu katika ile nyama ya mbuzi na baadaye akaletwa na mtu akaletwa kwa mtume baada ya kujulikana kuwa kaitia sumu na akamuuliza hey nini kilichokupelekea wewe utie sumu akasema nimekusudia nikuue mtume akamwambia Mwenyezi Mungu akusinitisha katika maana akukupa fursa ya kutekeleza azma hiyo nimekula lakini sijafa ndio maana ndio mafahumu yake masahaba wakasema je tumuue mtume akakataa <coughs> hii ni moja katika riwaya inaozungumza namna alivyorogwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika riwaya hizi za kulogwa ziko katika sura mbili kuna riwaya ambazo zinaonesha kwamba sumu hii ndio iliyopelekea kifo chake na ndio maana wakasema baadhi ya watu kwamba amekufa hali ya kuwa ni shahidi na kuna riwaya ya kwamba sumu hii haikumuua mtume bali nyama ya mbuzi ilizungumza wazi ya rasulallahi la taakuluni fa inni masmum e mtume wa Allah usinile mie nimetiwa sumu kwa kuna pande mbili katika riwaya za kuuawa bwana mtume Muhammad salama na sumu ipo alikula ndio ikawa sababu ya kifo chake kama ilivyothubutu vile vile kwamba hii nyama ya mbuzi ndio ilepelekea maafa ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yako mapokezi yaliyopokelewa uh, <clears throat> akiasimulia bibi Aisha radhiallahu anha kutoka kwa Yunus kutoka kwa Zubairi anasema kana nabii sallama yaqulu fi mardhihi alladhi mata fihi alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maradhi aliyokufa nayo ya Aisha madhala ajdu ala mat'am ewe Aisha mimi siachi kuyahisi maumivu ya chakula alati akaltu bi Khaybar chakula ambacho nilikila katika ardhi ya Khaybar fahadha awani wajadtu inqitaa abhari min dhalika sum na katika muda huu nasikia mishipa yangu inakatika kutokana na sumu ile iliyo nilioila katika maeneo ya Khaybar kwa hiyo mpaka anavyozungumza katika maradhi ya kifo chake anazungumza akishtakia ile sumu <coughs> ma, kwa, kwa lugha fupi sumu ile ndio inayosemwa kwamba iliyopelekea maafa ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hotuba yangu inasimamia hapo je mtume alikufa shahid au alikufa katika maradhi ya kawaida tukichukulia hii riwaya ya kwamba ile sumu ndio iliyomuua maana yake alikufa shahidi tunazungumza wazi kwamba si kwe si hatukatai kwamba mtume anaweza akafa makana muhammadin aba ahada min rijalikum afa imata au qutil inqalabtum ala aqabikum hajawa muhammad isipokuwa isipokuwa illa rasulu hajawa muhammad isipokuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akifa au wakauawa je mtarudi ukafirini jabu lake hawezi kurudi ukafirini kwa sababu alibeba ujumbe aliwaletea kwa ufahamu sahihi na wakaueneza kwa hiyo hapa katika aya kuna mawili kufa kifo cha kawaida na kuna kuuawa sasa tukirudi katika hii riwaya je alikufa kifo cha kawaida au aliuawa tukisema kwamba mtume aliuawa tutakuwa tunakosea kwa sababu tunagonga tutakuwa tumegongana na nafsi ya Qur'ani al-Karim hatukatai anaweza kauawa lakini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wao ni maasumun tukisema isma lazima tuifahamu kwa undani tukisema rasulun nabiyun maasumun kuna kuna aina nne za isma yani kuzuilikana katika mambo ya kawaida ambayo yanatupitikia sisi wao wamezuilikana na mambo hayo kuna isma katika akili kwamba huyu mtume ni maasumu aklahu akili yake imesalimika hakuna mtume wazimu hiyo ni isma ya kwanza na kuna isma fi tablighi risala maasumu katika kufikisha ujumbe wa Allah hapindishi vile anavyofikishiwa anaufikisha hivyo hivyo Mwenyezi Mungu amemtengenezea uwezo wa kuufikisha hivyo hivyo anamdhibiti aufikishe vile vile sanuqri'uka fala tansa tutakusomea huo ujumbe hutosahau weye utaufikisha vile ilivyo kwa hiyo isma namna mbili na kuna isma katika maasi mtume hawezi kuwa ni mtu wa kufanya maasi kama tunavyofanya sisi walevi wazinifu cheza kamari washirikina wauaji madhalimu mafisadi haiwi hiyo ni sifa ya mtume yoyote ile kwa hiyo ni maasimu katika maasia na isma na manne ni maasumu katika kuwawa au kudhuriwa madhara makubwa ambayo yanampelekea asiweze kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala sasa hizi isma tatu manabii karibia wote wanazo hakuna nabii ambaye ni mdazimu ni maasumu aklahu hakuna nabii aliyotopea katika maasi hakuna nabii aliyofikisha ujumbe wa Allah kimakosa wote walifikisha vile vile ama hii namba nne si manabii wote wanayo na ndio maana utakuta kuna baadhi ya manabii waliuawa kama Zakaria na kama mwana Yahya na wengineo lakini kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kashampa ahadi atamlinda na hii isma namba 4 imma kuuawa kwa namna yote ile ya mauaji Allah ameyatanguliza maneno yake ndani ya Qur'ani akisema ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ewe mtume fikisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuhitaji uyafikishe wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu ikiwa hutofikisha basi utakuwa hujafikisha ujumbe wake ufikishe bila uoga wa aina yoyote ufikishe kama ulivyo bila hofu ya aina yoyote wallahu ya'sumuka minan nas Mwenyezi Mungu anakulinda na watu hawawezi kukudhuru Ismaili wanao manabii wengi wa kwanza wao ni mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndio maana matukio mengi ya kutaka kumwangamiza yalifanikia yalifeli mtume kanusurika katika mauaji mara tisa na katika hiyo mara tisa moja ni hii ya sumu kanusurika kuuawa mara tisa lakini pia manabii wengine wamepitia ka hiyo kama nabii Ibrahim alayhi salatu wasalamu anatupwa katika moto hakuungua nabii Ismail nabii Yusuf nabii Isa alayhi salatu wasalamu anataka kusulubiwa likafeli zoezi hilo Musa alayhi salatu wasalamu anaingia kwa Firaun anakofia tena anamwambia Mwenyezi Mungu na hofu wataniua Mwenyezi Mungu anampa habari aingie Mwenyezi Mungu atamlinda na hilo wa innaka biayunina wewe tunakutizama nenda uko katika ulinzi wetu sisi kwa hiyo hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala la kwamba aliuawa kwa sumu si sawa kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatoa ahadi kwamba atamlinda na yale ambayo wanayofanya watu katika maangamizi ya kumwangamiza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam barakallahu li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين استغفروا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد تبزغة كيمان tunapoyazungumza haya katika hutuba tafsiri yake kubwa tunalazimika na tunashajishana kuisoma historia ya mtume Muhammadin SAW kwa mapana yake makafiri leo wanaisoma historia yake na wanatafuta sehemu za kuitia kasoro historia hiyo wanafanya kazi hii wanaitwa orientalistic au mustashirikuna kwa lugha ya Kiarabu ni, ma, ni mabingwa katika kusoma makuta wengine ana PhD ana digrii tatu anasomea tarikhi islam si muislamu au anasomea fiqh islam si muislamu au anasomea hadithi si muislamu au anasomea fani yoyote katika fani kubwa lakini si waislamu lengo ni kuja kufanya tashkik katika uislamu iwe ni sira ya mtume Muhammadin sallama au mengineyo kwa hivyo sisi tunapozungumza haya maana yake tunashajishana tumjue mtume kindani tuyajue maisha yake kwa undani ili hata tunapomfuata tumfuate mtu tunayemjua kwa undani leo imefika kipindi waislamu wanawajua watu wengine kwa undani zaidi kuliko wanapomjua mtume Muhammad hii ni aibu kubwa sana lakini wakati mtu anajipiga na kifua kama anampenda mtume unampendaje wakati humjui mbona wanasiasa wa kidemokrasia unawajua vizuri sana kwa sababu ni wasu, wanasiasa wa chama chako pendwa unawajua ndani nje nje ndani Mbona wacheza mpira kwa sababu ni wacheza mpira pendwa kwa mwenye maisha yako ndio vipenzi zaidi katika maisha yako unawajua nje ndani ndani nje Mbona watu ambao ni mashuhuri wana miziki au watu wengine wote wale mashuhuri unawajua historia yao vizuri sana iweje wewe leo hutaki kuijua uzuri sheria ya mtume wako kipenzi Allah mtume Muhammadin kwa tunavyozungumza haya maana yake tunataka tunashajishana kumjua mtume isiishie tu tukamsifu kwa sifa mbili tatu hali ya kuwa hatujamjua kwa mapana na marefu lakini isiishie tu kumsifu hali ya kuwa tumemjua upande upande haya yanayomkuta yamemkuta katika njia ya dawa matukio majaribia kutaka kuuawa ni kwa sababu ya ujumbe aliyobeba wewe unaubebaje huo ujumbe huwezi kuubeba vizuri aliyako hujui historia yake alipitia yapi mpaka leo mie na yeye tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah vijitihada zake yamepita mengi katika maisha yake kwa hiyo ili mtu na sisi tuweze kuyaiga na kuyafanyia kazi ili siku ya kiyama tukae naye janna hivi lazima tuijue uzuri historia yake na tupite alipopita leo sisi haiko hivyo haiko hivyo kabisa wala hatuna habari na hata tukipeana mtihani mdogo wa kutaka kuulizana hapa msikitini juu ya historia ya mtume ni aibu ni aibu tena aibu kubwa Yaani kuna mtu anaweza akaishia tu Muhammad ibn Abdullah alizaliwa maka akafia Madina habari imeisha hiyo hana ziada ya hapo <coughs> bas lakini wengine waulize vipi anavyowajua anawajua mpaka idadi ya magirlfriend aliyokuwa amewahi kudeti nao anawajua ah fulani amedate na fulani kadate na fulani tena huyo alidate naye siku tatu tu au ah, huyo alimaliza naye mwaka miwili huyu bwana alizaa naye mtoto tu ah, yani anawajua vizuri wazinifu wa msanii anawajua lakini hata wakeze mtume Muhammad ambaye ndio mama zetu sisi hawajui watoto wake mtume hawajui masahaba wa mtume ndio kabisa ataishia kwa Abubakari Umar na Ali na Uthmani imekwisha hiyo sasa sisi kama waislamu tunashajiishana tuweze kumsoma vizuri mtume Muhammadin ili tuweze kumfuata kwa uzuri uweze kumjua mtu akaweze kumpata mtu kwa uzuri wakati humjui leo wale ambao tunawajua ndio wamekuwa vigezo vyetu eti kwani vijana wanapokuwa wananyoa nywele kama kuku kanyoa tu from nowhere ananyoa kwa sababu kuna mtu anayempenda na anamfuatilia kwa kila kitu chake kama akiingia kwenye smartphone yake ataangalia Instagram yake katuma nini kafanya nini kaja na wehu gani ili naye aige wanafanya watu kwa sababu wanawafuatilia na wanawapenda eti Ukimuuliza kijana kwa nini umevaa suruali mpya yenye matobo matobo yani ni mpya lakini ya zamani anawajua wale kuja na style hizo na ni vipenzi wake ndio maana anafanya hivi Ukimuuliza kijana kwa nini wewe kila ukizungumza lazima utie matusi katika mazungumzo yake? Kwa sababu kuna wakina Snopu mbombo wa Marekani ndio vipenzi wake ambao hawezi kuzungumza lazima atie tusi na imekuwa ndo maisha yake lazima atukane ndio ndio, ndio kudwa wake ndio kioo chake lakini sisi habari ya mtume hatuna habari naye kabisa huu ni msiba kwa tunashajishana kwa kumalizia kutuba yangu tukae chini tujifunze kuhusiana na mtume Muhammadin. Hatuwezi kusema tunampenda wakati hatumjui. Huo ni uongo. Unampendaje wakati umjui? Unampendaje wakati umfati? Unampendaje wakati ujumbe aliyokuja nao hutaki? unampendaje wakati ukiambiwa habari ya kurejesha maisha ya Kiislamu kuhukumiana na sheria za Kiislamu kwa kutumia dola ya Kiislamu khilafa ambaye aliyasisi mtume unakasirika na utaki unampendaje unampendaje aliyakuwa unaogopa kuufikisha ujumbe wake kisa tu wanadamu watakuita gaidi wanadamu watakutenga wanadamu wataku, watakupiga vita unampendaje wakati yeye kapitia haya yote kapitia kutengwa miaka mitatu katika kiunga cha Abu Talib huko na Banu Hashim na masahaba zake hata kula walikuwa hawana chakula wakina Musa ibn Umair wanalamba vigogo vya miti hata kutembea hawezi miaka mitatu kwa ajili ya Uislamu katukano kaita mwendawazimu kaitwa msawi kazuliwa kuwa karogwa na mengine kama hayo bali katika jaribio majaribio zaidi ya nane kuuawa kwa ajili ya Uislamu alafu wewe unasema unampenda unampenda vipi habari hata habari zake huna wala utaikufuata kufuata yale aliyokuambia uyafate hata ujumbe wake utakuwafikishia wanadamu balighu anni walau aya anatangaza masiku yake ya mwisho kuishi nifikishie ni japo ujumbe japo aya moja wewe hutaikufikisha hata moja una majirani wako una mabosi wako kazini una ndugu zako kuwafikishia ujumbe wa Kiislamu toka umezaliwa mpaka unazeka hujafikishia hata mmoja unasema unampendaje sasa tukizungumza mapenzi ya mtume tumaanishe kwa vitendo isiwe ni mdomoni tu hata katika maisha ya kawaida tu kuna binti ana adabu zake na heshima na uchamungu mrembo mashallah yuko mahala fulani wewe umekaa ukimsifu tu ala ah, binti mzuri sana anafaa kuwa mke huna mke huna mchumba huna mtoto upo unamsifu tu ah mzuri sana mashallah akiongea alhamdulillah anatembea kwa stara amesoma Qur'ani mashallah hii yani kazi yake unakumsifu tu alafu mwingine yeye eh, baada ya kupata habari zake kaenda kamuoa yuko naye ndani kazaa naye watoto watatu wanne watano ah, anayempenda huyo binti nani wewe ulobaki unasifu sifu yale ukaenda kamposa kaoa Sasa tusikae tu mtu ah mtume wetu, mtume wako unamjua vipi? Mtume wako unapita vipi mapito yake? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Anatuambia ikiwa unampenda Mwenyezi Mungu nifuateni yuhibbukumullah atakupendeni Allah kwa hiyo ili tuweze kupendwa na Mungu lazima tumfate eti na hatuwezi kumfata kama hatuwezi kusoma historia yake tukaijua na hatuwezi ku haitoshi kuijua historia yake kama hatutofuata yale yaliyo yale yaliyo katika historia yake baada ya kuyasoma bado kwa hiyo tunashajishana tunafahamishana mapenzi ya mtume Muhammad ni kuisoma historia yake na kufuata yale yaliyopita katika maisha yake bila ya kujali changamoto yoyote itakayokutuka bila ya kujali watu watasemaje mbona tuko tayari kufa kwa vitu vingine watu wanakufa kwa ajili ya mapira ushabiki wa mpira watu wanakufa watu wanakufa kwa sababu kuna mtu fulani kafa wananikimbiza jeneza lake kwa mapenzi ya yule mtu wanakanyagana wanakufa watu wanakufa kwa sababu ya mapenzi tu binti Juma nitaki mimi bora njinyonge na unajiunga kweli ha ya unajua kwa mtu anayempenda mtu mwingine lakini kwa ajili ya Uislamu kwa ajili ya Mtume Muhammad hatuko tayari hata kufikisha ujumbe wake hilo ni tatizo mwisho kabla hutuba yangu ndugu zangu imani hii ni hutuba na hutuba ina mengi na inatakiwa yefufu lakini tunanasihiana Ijumaa tuwahi msikitini mbona Simba Day imeenda saa tatu asubuhi alafu mkatoka usiku matuti fujo likaisha mjini mbona Yanga dai mlienda sabiri asubuhi mbona msikitini tunakuja kama kondoo yenye mimba mtaniwia radhi mara nyingi wakasifuniki tunatakiwa tuwahi msikitini idha nudiya lisalah min yawm aljum'a fas'au ila dhikrillah itakaponadiwa swala ya Ijumaa ikimbilieni wadharul bai'a na muache kuuza na kununua na anayeuza baada ya adhana ya Ijumaa anapata dhambi ni haramu ukisikia adhana ya Ijumaa ukaendelea kufanya biashara unapata dhambi ni haramu lakini leo mtu anakuja na vizia imamu kamaliza hutuba imebaki dakika ngapi ndo aingie msikitini na ninapozungumza kuna mwingine ana, anaangalia saa hamalizi huyu yani kama kuweza kuniambia angeweza basi angeniambia eh ndugu yangu kwani hapa jahannam yani unaona unaona kama msikitini un, un, unatomwa na nini yani mfano إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعن الذين بقوا هم الكثيرون عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الذين تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين إني داع فأمن ربنا تقبل منا إنك أنت العليم تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من المحبين الحبيبك يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم فهمنا إسلامنا فهما صحيحا اللهم اجعلنا سببا لإعادة الخلافة من جديد يا ذا الجلال والإكرام صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة لا إله إلا الله